nam nakatayakabhutanam papagaha nivarana paritasa anubhave nehantute sam upadave yat yaddunimittamava mangalam cha yocha amana po amanapo papa papagaho adusupinam makantam buddhanubhavena vinasamentu Yat dunimittam avamangalang cha yocha amanapo sakuna sasaddo papa gahoadu supinam makantam dhammanubhavena vinasamentu Yat dunimittam avamangalang cha yocha amanapo sakuna sasaddo papa gahoadu supinam makantam sanganubhavena vinasamentu sabbe buddha balap patta pachekanam cha yambalam arahantanam cha tejena narakam bandami sabaso sabbe bunda balapatta pachekanam cha yambalam arahantanam cha tejena narakam bandami sabaso sabbe bunda balapatta pachekanam cha yambalam arahantanam chate jenarakkam bandhami sabaso.